Dobar dan! Slušate još jednu emisiju o energetskom sektoru u Bosni i Hercegovini. U današnjoj emisiji govorit ćemo o proizvodnji i potrošnji električne energije u našoj zemlji kao i o potrebama kreiranja energetske strategije kako bismo u budućnosti bili sigurni da ćemo imati dovoljno struje. Predlažimo da u nastavku ostanete sa nama. Alaga Ademović. Već 10 godina boluje od hronične insuficijencije bubrega i jedan je od oko 2000 oboljelih od ove bolesti u našoj zemlji. Da bi živio, Alaga tri puta svake sedmice posjećuje dijalizni centar u bolnici Koševo. Evo, u, septembru će biti 10 godina kako, kako idem na, na hemodijalizu. Zahvaljujući aparatu za, za hemodijaliziranje, ja sam znači, živ još 10 godina i ne znam koliko ću još koliko će još živjeti. Da nije tog aparata, kako bi, <laughs> nema, nema, ne, imaju neke, ovaj, imaju druge mogućnosti da se izvrši transplantacija. Uglavnom, ima veliki broj pacijenata koji ne može izvršiti presađivanje organa. Bolnica Koševo samo je jedan od malih korisnika električne energije na niskom naponu koji godišnje troši neznatne količine električne energije u odnosu na industrijske potrošače. Svi niskonaponski potrošači u našoj zemlji godišnje potroše oko 8.500 gigavat sati električne energije. U cijeloj Bosni i Hercegovini godišnje se potroši nešto više od 11.000 gigavat sati. Bosna i Hercegovina trenutno može zadovoljiti svoje potrebe za električnom energijom jer godišnje proizvede preko 13.000 gigavat sati električne energije. Ipak, Vojislav Pantić, rukovodilac operativnog planiranja NOS-a, smatra da to ne znači da je Bosna i Hercegovina veliki proizvođač električne energije. U odnosu na evropske zemlje i strukturu potrošnje po evropskim zemljama ne možemo reći, jer veliki udio tamo čini industrija, industrijska potrošnja, međutim kod nas je znamo kakvo stanje da to nije baš na nekom nivou, tako da mi spadamo u red recimo gdje distribucija, distributivna potrošnja ima značajnu prednost u odnosu na industrijsku potrošnju. Sama struktura potrošnje je takva da ide na konverzija električne energije u termalnu gdje ljudi se još uvijek griju, e, nemamo plinsku infrastrukturu dobro razvijenu i znači udio te potrošnje električne energije je usmjerena u tom smjeru. Rade Babić živi na 20. spratu nebodera na Sarajevskom trgu Heroja i svakodnevno koristi lift najmanje tri puta. O tome kako živi kada lift zbog kvara ili nedostatka električne energije ne radi, najbolje govori njegova sljedeća izjava. Pa vrlo teško. Prvo svega što sam ja ratni vojni invalid i onda ne mogu se popeti lako jer meni je noga lijeva otišla peroni sranjenca. Dok odem, kupim hljeba, kupim nešto, a idem i prošetati jer ne mogu u kući biti svaki dan. Kad znam da lift ne radi, nikad i ne silazim. Na 20. isprat ne mogu se lako popeti. I onda su to velike muke. Te... Dok ja se popnem na 20. i odmaram na nekoliko mjesta sjedim. Gospodin Radi jedan je od mnogih koji misli da Bosna i Hercegovina ima višak električne energije – Prema izvještaju nezavisnog operatora sistema Bosne i Hercegovine za 2006. godinu višak električne energije imali su Elektroprivreda Republike Srpske i Elektroprivreda Federacije Bosne i Hercegovine. Elektroprivreda Republike Srpske imala je višak od 2000 GWh i taj višak je izvozila – dok je elektroprivreda Federacije Bosne i Hercegovine također imala višak od oko 2000 gigavat sati koji je raspodijelila tako što je 600 gigavat sati dala elektroprivredi Hrvatske zajednice Herceg Bosne, a 1000 Hrvatskoj elektroprivredi. Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne imala je manjak električne energije u iznosu od 1000 i po gigavat sati i njega je pokrila uvozom od Hrvatske elektroprivrede. Višak koji je napravljen bio je dovoljan za godišnju potrošnju samo velikih proizvođača kao što su mostarski alumini i željezara Zenica ili za dva mjeseca ukupne potrošnje u Bosni i Hercegovini. S obzirom na očekivani porast potrošnje električne energije u narednim godinama i današnje proizvodne kapacitete, zaočekivati je da će Bosna i Hercegovina uskoro trebati više električne energije nego što će je proizvoditi. Ovaj problem je još izraženiji u sušnim godinama poput 2007 gdje je gledajući izvještaj za prvu polovinu godine Bosna i Hercegovina potrošila 17 gigavat sati energije više nego što je proizvela. Prema riječima Vojislava Pantića moglo bi se desiti da Bosna i Hercegovina u skorijoj budućnosti osjeti potrebu za dodatnim količinama električne energije. Ako očekujemo e, porast industrijske proizvodnje imamo najavu, naravno to nije još ovaj, tačno recimo da aluminijski kombinat poveća svoju proizvodnju za duplo, praktično ne bi imali ovaj bili bi tu negdje na, na, na nuli i znači možda bi čak i uvozili električnu energiju. Zatim izgradnja koridora 5C koji se govori gdje smo dobili najave od prilike neki 150 MW potrošnje u bandu, znači to je dodatna potrošnja, tako da i to utiče na ove prilike da bi se moralo razmišljati o tom da se počnu praviti proizvodni objekti. Potreba za izgradnjom novih izvora električne energije je evidentna, no trenutno naša zemlja nije u stanju da sama pokrene taj proces. Da bi se on ubrzao, potrebno je privući investitore koji će uložiti sredstva u izgradnju novih kapaciteta, no za njihovo privlačenje potrebno je osigurati samo energetsko tržište u našoj zemlji. Za komentar o stanju u energetskom sektoru naše zemlje zamolili smo Mirzu Kušljugića, profesora na elektrotehničkom fakultetu u Tuzli i zastupnika u zastupničkom domu federalnog parlamenta. Naša zemlja nema ni energetsku strategiju, tu je jedinstvena i to ne treba komentirati. Ni jedno ni drugo e, uopšte, uopšte ne zaslužuje bilo kakav komentar. Kako je stanje, jako teško reći, jer podatke ne možemo da dobijemo. I ja moram reći, evo, pročitao sam sve izvještaje koje su došli, vrlo teško je doći do pravih podataka, jer, e, na primjer, federalno ministarstvo nam je dostalo izvještaj iz oktobra prošle godine ali da postoje određeni problemi i da postoje kritična mjesta kao što je provođenje akcijnog plana o restrukturiranju rudnika i e, proces sanacija rudarskog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine koji snabdjeva ugljem e, elektroprivode BH, to je evidentno. Kolike su dubioze i koliko će biti potrebno e, vremena i para da se to sanira, to je teško reći bez podataka. Kako je za izgradnju jedne hidro ili termoelektrane po propisanim standardima potrebno 7 godina, naša zemlja mora ubrzano raditi na izradi energetske strategije. Izrada strategije bitna je za sve građane naše zemlje, a posebno za osobe poput Alageja Demovića sa početka naše priče koji često razmišlja o nestanku električne energije za vrijeme dijalize. Tad se dobro vidi šta znaš i električna struja koliko je ona ovaj potrebna e, evo nam. Ja sam razmišljao kad je ne bi bilo ovaj pola sata, znači krv koja je u, u sistemu, koja je u vještačkom bubregu, ona bi se morala bacit, ja bi ostao bez e, dovoljno krvi u organizmu. To bi, to bi bio veliki problem za mene ovaj, kao dijaliznog pacijenta, na, pogotovo kad sam priključen na aparatu za hemodializiranje. Slušali ste još jednu emisiju u kojoj smo govorili o potrebama Bosne i Hercegovine da što prije kreira energetsku strategiju. Sa vama je bio Dalio Sija, produkcija emisije Udruženje lokalnih radiostanica Alter Media. Alter Media.